Prvo pitanje. Da li bi nam šejh mogao objasniti o srodstvu po mlijeku? Da li se smatra muž majke po mlijeku babo i njegovi roditelj dedom i nanom? Allah vas nagradio. Bismillahirrahmanirrahim. E, vezano za propis dojenja, ja ću vam reći jedna pravila da braća i sestara razumiju nećemo ulaziti duboko zapamtiti ta pravila. Hajde sad da kao maštiramo da ime veze između ta dijeta koji doju od ta majka. Ima kao špag, razumijeti, koji između njega i ta žena. Znači, on kad doju od ta žena, znači ima sad jaki špag, to je sad postala njegova majka. Pa njezin muđe treba biti otcu po mlijeku. Majka i otac po mlijeku, njehov dedovi, dedovi za taj mali po mlijeku. Ta žena koja je dola, dojela i njezin muž imala prije djeca. Ti djeca za ta mali koji doju braća i sestra po mlijeku. Ta braća i sestra, ima od njih neki koji je brat po majca, brat po ocu. To sve isto braća i sestra po mlijeku za taj mali. Još nešto. Znači špag samo drži taj mali do majka i komperi ta rodbina koja je tamo. A njegovi pravi braća i sestra nemaju ništa s tim. Znači on ima pravi otac i majka, to imaju djeca nemaju ništa sa tatima. Samo veza je između taj koji drži špag, između njega i ta majka. Bez obzira, ta žena imala prije djeca od neki mož, ili poslije toga budući muž, i sve djeca koje dolazi od ta majka, razumijeti, barača i sestra po mlijeku, bez obzira po majca ili po ocu. Isto, ta majka ima sestra, čači postati tetka po mlijeku. Ta otac, taj otac, ima braća i sestra, to je tetka po mlijeku. I tako dalje, tako dalje. Ja mislim, tako vama sve jasno, Allah najbolje zna.